บุ๊กทูเก้าสิบหกเดวินเดสมิเซชิคำสันธานสามไซคลิทรีสผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังเอ Es ceļos līdz ko วสวาน m o d ดินาตาส ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Es jūtos nogurusi, līdz ko man jāsāk mācīties. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ Es pārtraukšu strādāt, līdz ko man būs 60. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kad jūs piezvanīsiet? ทันทีที่ผมมีเวลา līdz ko man būs acumirklis laika เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา viņš piezvanīs līdz ko viņam būs nedaudz laika คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ cik ilgi jūs strādāsiet ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Es strādāšu, kamēr varēšu. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Es strādāšu, kamēr vien būšu vesela. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Viņš guļ gultā tā vietā, lai strādātu. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Viņa lasa avīzi tā vietā, lai gatavotu ēst. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน Viņš sēž krodziņā tā vietā, lai ietu mājās. เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Cik es zinu, viņš dzīvo šeit. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Cik es zinu, viņa sieva ir slima. เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน Cik es zinu, viņš ir bez darba. ผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Es aizgulējos, citādi es būtu bijusi laikā. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Es nokavēju autobusu, citādi es būtu bijusi laikā. ผมหาทางไม่พบ ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Es neatradu pareizo ceļu, citādi es būtu bijusi laikā.